แนะนำบทอัลอิสรอบทอัลอิสรอเป็นบทมักคิยะมีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดองค์การที่ได้ประมวลไว้ด้วยเรื่องของอักีดาเรื่องราวต่างๆ ที่มีอยู่ในบทนี้ มีส่วนคล้ายคลึงกับเรื่องราวของบทมักคิยะทั้งหลายที่ได้ความสนใจต่อหลักการของศาสนา โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพ การเผยแพร่ศาสนาอิสลามและการฟื้นคืนชีพ แต่ภาพลักษณ์ที่เด่นของบทนี้คือลักษณะของท่านรอซูลสลลลอฮวะลัยวะสัลลัมและปาฏิหาริย์ต่างๆ และหลักฐานที่แสดงถึงความสัจจะของท่านรอซูลุลลอฮ์สลลลอฮุอะลัยวะสัลลัม บทนี้ได้กล่าวถึงปาฏิหาริย์การเดินทางในเวลากลางคืน ของท่านนบี และรอซูลคนสุดท้าย แต่เป็นสัญลักษณ์อันชัดแจ้งที่บ่งถึงอนุภาพของอัลลอฮ์และได้กล่าวถึงวงวานของอิสราเอลและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้พวกเขาต้องระเหยเร่ร่อนไปในแผ่นดินถึงสองครั้ง ทั้งนี้เพราะความดื้อดึงก่อความเสียหาย และการฝ่าฝืนของพวกเขา ต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสุดบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณต่าง ๆ แห่งจักรวาล ที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ และความเป็นเอกภาพ และได้กล่าวถึงระบบอันละเอียดอ่อนที่ควบคุมเวลากลางคืนและกลางวัน เพื่อให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์อันแน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง บทนี้ได้กล่าวถึงมัญญาตทางสังคม และมัญญาตอันดีงาม โดยสนับสนุนและเรียกร้องให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อจะให้มีขึ้นซึ่งสังคมตัวอย่างที่ดีและได้กล่าวถึงการหลงผิดของพวกบูชาเวิตโดยอุปโลกภาคีและพระบุตรให้แก่อัลลอฮ์เป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งสำหรับการกระทำของพวกเขา ทั้งที่พวกเขาเกลียดลูกผู้หญิง แต่พวกเขาก็อุปโลกมันให้แก่ พระผู้ทรงสูงส่งและทรงยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ จากการเปรียบเทียบและการมีภาคีบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ซึ่งได้มีการโต้เถียงกันมากในเรื่องนี้ พร้อมได้นำหลักฐานมายืนยันถึงความเป็นไปได้ และได้กล่าวถึงเรื่องคำพีอัลกุรอาน สิ่งปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมและกล่าวถึงการดื้อรั้นของพวกบูชาจเว ในข้อเสนอแนะของพวกเขา โดยเรียกร้องขอสิ่งปาฏิหาริย์อื่นจากอัลกุรอานเช่นขอให้มีแม่น้ำลำธารในนครมักกะ มีเรือกสวนร่มรื่นเขียวชอุ่มบทนี้จบลงด้วยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์จากการตั้งภาคีและพระบุตร และลักษณะที่บกพร่อง บทนี้มีชื่อว่าบท อัลอิสรอเพราะสิ่งปฏิหารอันน่าทึ่ง คือปฏิหารการเดินทางในเวลากลางคืน ซึ่งอัลลอฮ์ทรงให้มีขึ้นโดยเฉพาะแก่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอ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 เดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิดอัลอักซอซึ่งบริเวณรอบมันนั้น เราได้ความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่าง ๆของเรา แท้จริงพระองค์คือ ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น และเราได้ประทานคำพีให้แก่มูซา และเราให้มันเป็นทางนำ แก่วงวานของอิสราเอลว่า อย่าได้ยึดถือผู้ใดอื่นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองเป็นอันขาด ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا โอ้เบาพันของผู้ที่เราได้บรรทุกไว้ในเรือกับนัวเอ๋ยแท้จริงเขาเป็นบ่าวผู้กตัญญู وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا และเราได้แจ้งแก่วงวานของอิสราเอลในคำพีว่า พวกเจ้าจะก่อความเสียหายในแผ่นดินสองครั้ง และแน่นอนพวกเจ้าจะยะโสโอหังยิ่ง فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ดังนั้นเมื่อสัญญาณหนึ่งในสองครั้งได้มาถึงเราได้ส่งบรรดาบ่าวของเราผู้มีอำนาจเข้มแข็งเข้าครอบครองพวกเจ้า แล้วพวกเขาได้บุกเข้าค้นตามบ้านเรือน และมันเป็นสัญญาที่ได้เกิดขึ้นแล้วทุมมรดดนาลักุมุลกัฟรตะอลัยฮิมวะอัมดดนาคุมบิอัมวาลวะบนีนวะจัลนาคุมอัคกรนฟีรอและเราได้ให้พวกเจ้ากลับเข้ามามีอำนาจเหนือพวกเขา และเราได้ทำให้พวกเขามีทรัพย์สินและบุตรหลาน และเราได้ทำให้พวกเจ้ามีไพร่ผลมากมาย فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً หากพวกเจ้าทำความดี พวกเจ้าก็ทำเพื่อตัวของพวกเจ้าเอง และหากว่าพวกเจ้าทำความชั่ว ก็เพื่อตัวของพวกเจ้าเอง ดังนั้น เมื่อสัญญาอีกข้อหนึ่งได้มาถึง เพื่อพวกเขาจะก่อความอับอายขายหน้าแก่พวกเจ้า และเพื่อจะเข้าไปในมัสยิดดังที่พวกเขาได้เคยเข้าไปแล้วในครั้งแรก และเพื่อทำลายสิ่งที่พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างหมดสิ้นอาซารับบุคุมอันยัรหมคุมวอินอุดจุมอุดนาวจัลนาจัฮันนมลิลคาฟิรีนฮัซีรอหวังว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะทรงเมตตาแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้ากลับเข้ามาก่อกวนอีก เราก็โต้กลับ และเราได้ให้นรกเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา อินนาฮาดัลกุรอานะฮดีลิลลทีฮิยอักวมวยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลดีนยะมลูนัสซาลิฮาติอันนละฮุมอัจรันกะบีรอถ้าจริงอัลกุรอานนี้จะนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ع ت د ن ا لهم عذابا أليما และแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระโลกนั้น เราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้สำหรับพวกเขาแล้ว ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان الإنسان عجولا และมนุษย์นั้นจะวิงวอนขอความชั่วเยี่ยงการวิงวอนขอของเขาเพื่อความดี และมนุษย์นั้นเป็นผู้รีบร้อนเสมอและ فمحونا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 เราได้ทำให้สัญญาณของกลางคืนมืดมนและเราได้ทำสัญญาณของกลางวันมีแสงสว่างเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จำนวนปีทั้งหลาย และการคำนวณและทุกสิ่ง เราได้แจกแจงมันอย่างละเอียดแล้ว وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا และมนุษย์ทุกคนนั้นเราได้ให้การงานของพวกเขาแขวนปิดไว้ที่คอของพวกเขา และในวันพระโลกนั้นเราจะาบันทึกออกมาให้เขาพบมันในสภาพที่การแผ่นเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้า

แท้จริงเขาจะอยู่ในทางนำนั้นเพื่อตัวของเขาเอง และผู้ใดหลงผิด แท้จริงเขาจะหลงต่อตัวของเขาเอง และไม่มีผู้ใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้ และเราไม่เคยลงโทษผู้ใดจนกว่าเราจะส่งศาสนาพูดลงมาและ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا และเมื่อเราปรารถนาที่จะทำลายหมู่บ้านใด เราได้บัญชาให้พวกคุ่มฟวยของมัน และพวกเขาก็ฝ่าฝืนแต่นั้นพระดำรัสการลงโทษสมควรแก่มันแล้ว ฉะนั้นเราจะได้ทำลายมันให้พินาศ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا และกี่ศตวรรษแล้ว ที่เราได้ทำลายหลังจากนัวและพอเพียงแก่พระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็น ความผิดของปวงบ่าวของพระองค์ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ผู้ใดปรารถนาชีวิตในโลกนี้ เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราปรารถนา และเราได้เตรียมนรกไว้สำหรับเขา เขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างถูกเหยียดหยามถูกขับไล่และผู้ใดปรารถนาปรโลก แล้วขวนขวายเพื่อมันอย่างจริงจังโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาชนเหล่านั้นการขวนขวายของพวกเขา จะได้รับการตอบสนองทั้งหมดเราจะสนับสนุนเขาเหล่านี้ และเขาเหล่านู้น จากการประทานให้ของพระผู้พิบาลของเจ้า และการประทานให้ของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิถูกห้ามแต่ประการใดจงดูเถิด เราได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนอย่างไร และแน่นอน พระโลกนั้นมีฐานะยิ่งใหญ่กว่าหลายขั้น และยิ่งใหญ่กว่าในทางดีเด็ด لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا เจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเดียดยามถูกทอดทิ้ง وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما และพระผู้อภิบาลของเจ้ากำหนดว่า พวกเจ้าจงอย่าเคารพพักดีผู้ใดอื่น นอกจากพระองค์เท่านั้น และจงทำดีต่อบิดามารดา เมื่อผู้ใดในทั้งสอง หรือทั้งสองบรรลุเข้าสู่วัยชรา ขณะที่อยู่กับเจ้า เจ้าจงอย่ากกล่าวแก่ทั้งสองว่าอุบและอย่าขู่เข็นท่านทั้งสอง แต่จงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สุภาพ و ا خ ดุล ه ิ ا جناح ا ل ذ ติว ا ل ุร م ة บ ق ل رب ا ر ح มาคมา م ับบยานีส غ ีรอและจงนอบน้อมทำตนต่อท่านทั้งสอง ด้วยความเมตตา และจงกล่าวว่า โอ้พระผู้บิบาลของฉันได้โปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสอง ช่นที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัยด้วยเถิดอินตะคูนูซาลิฮีนฟะอินนะฮูกานลิลอาวาบีนกฟูรพระเจ้าของพวกเจ้าทรงรู้ดียิ่ง ถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้า หากพวกเจ้าเป็นคนดีดังนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัย แก่ บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัว อย่างแน่นอน وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا แต่จงให้สิทธิแก่ญาติที่ใกล้ชิดและผู้ขัดสนและผู้เดินทางและอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่าฟุ่มเฟือยอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชชัยาตีนวะกานัชชัยฏอนลิร็อบบิฮิกะฟูรา แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นญาติกับชัยตอน และชัยตอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมันว่าอิมาตุอริันอันุมบิิกาัมติมิรับบิกตรจูฮาฟะุลลหุมกวลัมไมูรและเจ้าพินหลังให้พวกเขาเพื่อแสวงหาความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้า โดยหวังมันอยู่ดังนั้นจงพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่นิ่มนวล ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا และอย่าให้มือของเจ้าถูกตรึงอยู่ที่คอของเจ้า และอย่าแบมมันจนหมดสิ้น มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประนาม ผู้เศร้าโศกเสียใจ อินรับบักยับสุตุริซกลิมันยชาอวยักดิรอินนหูกานบิอิบาดิฮิขบีรันบัซีรอแท้จริงพระผู้อิบานของเจ้า จะทรงเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงให้คับแคบแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้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 ถ้าจริงการฆ่าพวกเขานั้นเป็นความผิดอันใหญ่หลวงอินนูกานฟาฮิชะวะซาอสบีลาและพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีหรือซีนาแท้จริงมันเป็นการลามกและหนทาง ที่ชั่วช้ายิ่งและพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิต ที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ เว้นแต่ด้วยความเที่ยงธรรม และผู้ใดถูกฆ่าอย่างอายุติธรรมดังนั้นเราได้อำนาจแก่ผู้ปกครองของเขา ฉะนั้นอย่าได้ล่วงเกินขอบเขตในเรื่องการฆ่าแท้จริง เขาผู้ถูกอาธรรม จะได้รับความช่วยเหลือ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่ง จนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะ และจงให้ครบตามสัญญาเพราะแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวนและ ذلك خير وأحسن تأويلا และจงตวงให้เต็มเมื่อพวกเจ้าตวงและจงช่างด้วยตราช่างที่เที่ยงตรงนั่นเป็นการดียิ่งและเป็นบั้นปลายที่ดีกว่า ولا ا ل ع و ا และอย่าตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแท้จริงหูตาและหัวใจทุกสิ่งเหล่านั้น จะถูกสอบสวน อินนักลันทัคริกัลอัลดวะลันทับลุกัลจิบาลกูลาและยาเดินบนแผ่นดินอย่างยะโสโอหังแท้จริง เจ้าจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลย และจะไม่บรรลุถึงความสูงของภูเขาได้ทั้งหมดนั้น ความเลวของมันเป็นที่รังเกียจนะพระผู้อภิบาลของเจ้าดั ولا ั ج ع ل مع ا ل ل ล إ ل ه ิ آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا นั่นคือส่วนหนึ่งจากที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประทานความรู้ลงมาแก่เจ้า แต่เจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะถูกโยนลงในนรกยานนำโดยเป็นผู้ถูกตำหนิถูกขับไล่พระผู้อภิบาลของเจ้า ทรงเลือกลูกผู้ชายให้แก่ผู้เจ้า และพระองค์ทรงเลือกอามาลายกาเป็นลูกผู้หญิง กระนั้นหรือ ถ้าจริงพวกเจ้านั้นกำลังกล่าวคำพูดที่ร้ายแรงอย่างแน่นและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงไว้ในอัลกุรอานนี้ เพื่อพวกเขาจะได้รำลึก แต่มันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการเตลิดนี้จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากมีพระเจ้าหลายองค์เคียงคู่กับพระองค์ดังเช่นที่พวกเขากล่าว เมื่อนั้นแน่นอนพวกมันจะแสวงหาทางไปสู่พระผู้ทรง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

และบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันพรโลกวะจัลนาอัลากลูบิฮิมอักินนะตันอันยัฟะฮูวะฟีอาซานิฮิมวะกรา وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا และเราได้ทำฝาปิดบนหัวใจของพวกเขา เพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจอัลกุรอาน และในหูของพวกเขานั้นหนวกแลือมาเจ้ากล่าวถึงพระผู้บานของเจ้าแต่ัลกุรานเพียงองเดียว พวกเขาก็ผินหลังของพวกเขาตลอดนี้นักนูอาลามุบิมายัสตมิอูนบิฮีอิดยัสตมิอูนอิลัยกะวะอิดฮุมนจวาอิดยะกูลุดดาลิมูน إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาฟังขณะที่พวกเขาเงี่ยหูฟังเจ้า และขณะที่พวกเขาปรึกษากันอย่างลับๆ โดยพวกอาธรรมกล่าวว่า พวกเจ้าไม่ได้ตามผู้ใด นอกจากผู้ถูกเวทมนต์เท่านั้น จงดูเถิดมูฮัมหมัดพวกเขายกอุทาหรณ์แก่เจ้าอย่างไรพวกเขาได้หลงแล้ว พวกเขาจึงไม่สามารถหาทางใด ๆ ได้ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا และพวกเขากล่าวว่า เมื่อเราเป็นกระดูกและผุกร่อนไปแล้ว ถ้าจริงเราถูกให้ฟื้นขึ้น เพื่อกำเนิดใหม่อีกหรือกุลคูนูฮิจาระตันอาฮดีดาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแม้พวกเจ้าเป็นหินหรือเหล็กก็จะถูกให้กำเนิดขึ้นมาใหม่ได้เอาขลกมิมมายักบรฟีสุดูริคุม فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريباً หรือกำเนิดใดที่แข็งยิ่งในหัวอกของพวกเจ้าก็ตามดังนั้นพวกเขาจะกล่าวว่า ผู้ใดเล่าจะให้เรากลับขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์ผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าขึ้นมา ตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละ แล้วพวกเขาก็สั่งศีรษะของพวกเขาแก่เจ้าพางกล่าวว่า เมื่อใดเล่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า หวังว่ามัน ใกล้เข้ามาแล้ววันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้า และพวกเจ้าจะตอบสนองด้วยการสรรเสริญพระองค์ และพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นและจงกล่าวแก่พวงบ่าวของข้าที่พวกเขากล่าว แต่คำพูดที่ดียิ่งกว่า แท้จริงชัยตอนมันยุแย่ระหว่างพวกเขา แท้จริง ในตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งของมนุษย์รับบุคุมอัลมบิคุมอิยชัยัรหัมคุมอาอิยชัยุอัดดิบคุมวม و م ลล ر س ل ن ا ك ع ฮิมวะคีลา พระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่ง หากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงเมตตาพวกเจ้า หรือหากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้า และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาแต่ประการใดและพระผู้บานของเจ้า ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และโดยแน่นอน เราได้เลือกนบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคน และเราได้ให้คำพีสบูตแก่ดาวุธคุณดอุลลดีตุมินดูนิฮิฟลายัมลิกูนคัชฟัดดุรอันคุมวลาตหวีลาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงเรียกร้องบรรดาสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้านอื่นจากพระองค์ พวกมันไม่มีอำนาจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากและเปลี่ยนแปลงมันจากพวกเจ้าได้อุลาอิกัลลดีนยดูนยบตกูนอิลารับบิฮิมุลวสีลตอิยุฮุมอักรบวยรจูนรหมตหูวยขาฟูนอาซาบะอินอาซาบรับบิกกานมหดูราเหล่าที่พวกเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้านั้น พวกมันก็ยังหวังว่าจะหาทางเข้าสู่พระพิบาลของพวกมันว่าผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุด และพวกมันยังหวังในความเมตตาของพระองค์และกลัวการลงโทษของพระองค์แท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้า ควรน่าระวังว่าอินมิลกรยตินอิลลานห์นุมุฮลิกูฮากับลยาวมิลกิยามะติอวมุอัดิบูฮาอาดาบันชดีดา كان ذلك في الكتاب م س ط و ราและไม่มีหมู่บ้านใดเว้นแต่เรา เป็นผู้ทำลายมันก่อนถึงวันประโลกหรือเป็นผู้ลงโทษมันอย่างสาหัส นั่นมันได้ถูกบันทึกไว้แล้วในแผ่นบันทึกและ ไม่มีสิ่งใดยับยั้งเราได้ โดยที่เราจะส่งสัญญาณต่างๆ เว้นแต่ว่าพวกสมัยก่อนๆ ได้ปฏิเสธมัน และเราได้อูดตัวเมีย เป็นที่ประจักษ์แก่พวกสมุทแต่พวกเขาได้ทารุณมัน และเราไม่ได้ส่งสัญญาณต่าง ๆ เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการเตือนสำทับเท่านั้นและ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا และจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่เจ้าว่าแท้จริงพระผู้พิบาลของเจ้าทรงรอบรู้ในเรื่องของมนุษย์ และเราไม่ได้ทำให้การฝัน ซึ่งเราได้ให้เจ้าเห็นเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่มนุษย์ และเพื่อให้กลัว ต้นไม้ที่ถูกสาบในอัลกุรอานและเราได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวดังนั้นมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขา นอกจากการดื้อรั้นมากขึ้นและจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่มาลายกาว่า จงคารวะต่ออาดัมและพวกเขาได้คารวะเว้นแต่อิบลิสมันกล่าวว่า ฉันจะคารวะต่อผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาจากดินกระนั้นหรือกล่าวอรไอตกฮาดัลลดีกัรมตะลัยลอินอัครตนอิลายวมิลกิยามะติลอัหตนิกันนดุรรียะตะฮูอิลลากลีลามันกล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือ เขาผู้นี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติมากกว่าฉัน หากพระองค์ทรงโปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจงถึงวันปรโลกแน่นอน ฉันจะทำลายล้างลูกหลานของเขาให้หมดสิน้น เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น พระองค์ตรัสว่า เจ้าจงไปให้พ้นจากนั้นผู้ใดในหมู่พวกเขาปฏิบัติตามเจ้า แท้จริงนรกเป็นการตอบแทนของพวกเจ้า ซึ่งเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์ยิ่งและเจ้าจงยั่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถทำให้เขาหลงไหล ในหมู่พวกเขา ด้วยเสียงของเจ้า แล้วชักชวนพวกเขาให้เห็นพร้อมด้วยด้วยม้าของเจ้า และด้วยเท้าของเจ้าและจงร่วมกับพวกเขาในทรัพย์สินและลูกหลานและจงสัญญากับพวกเขา และชัยตอนไม่ได้สัญญาใด ๆ แก่พวกเขานอกจากเป็นการหลอกลวงเท่านั้น อินนัยบาดีไลซลกะลัยฮิมสุลตานวะกะฟาบิรับบิกวะกีลา แท้จริงพวงบ่าวของข้านั้น จะไม่มีอำนาจใดๆ เหนือพวกเขา และพอเพียงแล้วที่พระผู้อิบาลของเจ้าเป็นผู้คุ้มครองรับบุคุมุลลดียุสจีลคุมุลฟุลกฟิลบหริลิตับตกูมินตับลิฮิอินนหูกาลบิคุมรหีมาพระผู้อิบาลของพวกเจ้าเป็นผู้ทรงให้เรือแล่นไปในทะเล เพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาแก่พวกเจ้าเสมอ ว่าอิดามัสกุมุบุรุฟิลบาฮริบลลมันตดูนอิลลาอิยาฟลัมมานจาคุมอิลัลบรดอาอรบตุมวะกานอินซานกฟูรอและเมื่อมีภัยประสบแก่พวกเจ้าในทะเล ผู้ที่ พวกเจ้าวิงวอนขอก็จะสูญหายไป เว้นแต่พระองค์เท่านั้น ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเจ้ารอดพ้นขึ้นบก พวกเจ้าก็หันหลังให้ และปรากฏว่ามนุษย์นั้น เป็นผู้เนรคุณเสมอ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือ หากพระองค์จะทรงให้ริมฝั่งนั้นถล่มลงไปกับพวกเจ้า หรือจะทรงส่งลงขอบปวดกระนำลงมาใส่พวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดเป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าเลย أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا หรือพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหากพระองค์ทรงนำพวกเจ้ากลับไปในทะเลอีกครั้ง แล้วส่งลมพายุร้ายกระหน่ำพวกเจ้า แล้วให้พวกเจ้านั้นจมน้ำตาย เพราะพวกเจ้าเนี่ยหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดแก้แค้นแทนแล้้วก็ไดขัา ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا และโดยแน่นอน เราได้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมและเราได้บรรทุกพวกเขาทั้งทางบกและทางทะเล และได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีทั้งหลายแก่พวกเขา และเราได้พวกเขาดีเด่นมีเกียรติเหนือกว่า ผู้ที่เราให้บังเกิดมาเป็นส่วนใหญ่ วันที่เราจะเรียกร้องมนุษย์ทุกคน พร้อมด้วยบันทึกของพวกเขา ดังนั้นผู้ใดที่บันทึก ของเขาถูกยื่นให้ทางขวาของเขา เขาเหล่านั้นก็จะได้อ่านบันทึกของพวกเขา โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่น้อย และผู้ใดวัวใจบอดในโลกนี้ ดังนั้นเขาก็จะบอดในปรโลกด้วย และจะหลงทาง อย่างไกลนิดและหากว่าพวกเขาจะทำให้เจ้า หลงไปจากที่เราได้องค์การแก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้กุสิ่งอื่นขึ้นแก่เรา และเมื่อนั้นแหละ พวกเขาก็จะพบเจ้าเป็นเพื่อนสนิท ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا หากว่าเราไม่ได้เจ้าตั้งมั่นอยู่บนความจริงแล้ว โดยแน่นอนเจ้าอาจจะโน้มเอียงไปในทางพวกเขาบ้างเล็กน้อยถ้า ถ้าเช่นนั้น แน่นอนเราก็จะให้เจ้าลิ้มรสการลงโทษสองเท่าในชีวิตนี้ และสองเท่าเมื่อยามตายและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่เจ้าให้รอดพ้นจากการลงโทษของเราได้และหากพวกเขายุแย่ให้เจ้าออกไปจากแผ่นดิน เพื่อขับไล่เจ้าออกไป และเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่พำนักอยู่นาน หลังจากเจ้าออกไปแล้ว เว้นแต่ชั่วระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสุนนะมันกดอัสลนากบลกมิรุสลินาวลาตจิดลิสุนนตินาตฮวีลา นี่คือแนวทางของผู้ที่เราได้ส่งเขามาก่อนหน้าเจ้า และจากบรรดาศาสนาทูตของเรา และเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใดเจ้าจงปฏิบัติละหมาด ตั้งแต่ตะวันคล้อยจนพบคร่ำและการอ่านยามรุ่งอรุณ แท้จริงการอ่านยามรุ่งอรุณนั้น เป็นพยานยืนยันเสมอ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا และจากบางช่วงของกลางคืนจะจงตื่นขึ้นมานมาดเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้า หวังว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงให้เจ้าได้รับตำแหน่ง ที่ได้รับการสรรเสริญและจงกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ได้โปรดนำฉันเข้าตามทางเข้าที่ชอบทำ และได้โปรดนำฉันออกตามทางออกที่ชอบธรรมและโปรดให้ฉันเหยียมหน้าที่เข้มแข็ง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์และมัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า เมื่อความจริงปรากฏขึ้น และความเท็จย่อมมาลายไปแท้จริงความเท็จนั้นย่อมมาลายไปเสมอ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خ س ا ر และเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาเป็นการบำบัดและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และมันไม่ได้เพิ่มอันใดแก่ พวกผู้อาธรรมนอกจากการขาดทุนเท่านั้น وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا และเมื่อเราได้ความโปรดปรานแก่มนุษย์ เขาก็เหินห่างและปลีกตัวออกไปข้างๆ และเมื่อความชั่วประสบแก่เขา เขาก็เบื่อหน่ายหมดอะไร จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าทุกคนจะกระทำตามรูปแบบของเขา ฉะนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า จงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่เขาได้รับทางนำที่ถูกต้อง และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณ มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า เรื่องวิญญาณนั้นเป็นไปตามพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของฉัน และพวกเจ้าจะไม่ได้รับความรู้ใดๆ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหากเราประสงค์แน่นอน เราจะเอาสิ่งซึ่งเราได้องค์การแก่เจ้าไปเสีย หลังจากนั้นเจ้าจะไม่พบผู้คุ้มครองใดๆ เหนือเราในเรื่องนี้สำหรับเจ้าอิลลามะตัมมิรรับบิกอินนัลหูกาอะลัยกะกะบีรอแต่ว่ามันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงความโปรดปรานของพระองค์ที่มีแต่พวกเจ้านั้นใหญ่หลวงนัก قل لئن اجتمعت بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا งกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแน่นอนหากมนุษย์และยินรวมกันที่จะนำมาเช่นอัลกุรอานนี้ พวกเขาไม่อาจจะนำมาเช่นนั้นได้ และแม้ว่าบางคนในหมู่พวกเขา ป็นผู้ช่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตามและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงแก่มนุษย์แล้ว จากทุกอุทาหรณ์ในอัลกุรอานนี้แต่มนุษย์ส่วนมากดื้อดึงไม่ยอมรับ นอกจากปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นและพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่อเจ้าจนกว่าเจ้าจะทำให้แผ่นดินนั้นแตกออกเป็นลำธารแก่เรา أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا หรือเจ้ามีสวนอินทผลัมและองุ่นและทำให้มันแยกออกเป็นแม่น้ำหลายสายพวยพุ่งออกท่ามกลางมัน أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا หรือเจ้าทำให้บรรดาชั้นฟ้าหล่นลงมาบนพวกเราเป็นเสียงๆตามที่เจ้าอ้างหรือนำอัลลอฮ์และมาลาอิกะมาให้เราเห็นต่อหน้า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 และเราจะไม่ศรัทธาต่อการขึ้นไปของเจ้าจนกว่าเจ้าจะเอาคำผีเล่มหนึ่งลงมาให้เราได้อ่านจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพระผู้อบานของฉันผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เป็นศาสนาทูตเท่านั้นและ อิลลาอันกาลูอับตัลลอฮุบชรรสูลาและไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามมนุษย์ที่พวกเขาจะศรัทธาเมื่อทางนำที่ถูกต้องได้มาอย่างพวกเขาแล้ว นอกจากพวกเขาจะกล่าวว่า อัลลอฮ์จะทรงแต่งตั้งมนุษย์ธรรมดาเป็นศาสนาทุตกระนั้นหรืออุลลวกาลฟิลอัรดิมาลาอิกะตุยัมชูน มุตมอินนีนลนัซซัลนาอะลัยฮิมมินัสสมาอิมาลกัรรสูลาทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากมาลายกาเดินไปมาอย่างสงบในแผ่นดิน แน่นอนเราจะส่งมะลักท่านหนึ่งลงมาจากฟากฟ้า ป็นศาสนาทูตแก่พวกเขาอุลกาตาบิลลาฮิชฮีดันบัยนีวะบัยนักุมอินนะฮูกานบิอิบาดิฮิขบีรันบซีรอนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉัน และพวกเจ้าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงมองเห็นปวงบ่าวของพระองค์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 และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำเขาก็จะเป็นผู้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแล้ว ดังนั้นเจ้าก็จะไม่พบอีกเลยสำหรับพวกเขา ซึ่งบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์และเราจะชุมนุมพวกเขาในวันกิยามะถูกลากคว่ำหน้าในสภาพตาบอดเป็นใบและหูหนวก

นั่นคือการตอบแทนแก่พวกเขาโดยแน่นอน พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรา และพวกเขาได้กล่าวว่า เมื่อเราเป็นกระดูกผุกร่อนไปแล้ว เราจะถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่ได้อย่างไรออัล أ و ัลล ر و ا ล ن ا ل ل ส ا ل ذ า خلق ا ل ล م ا و ا า والأرض قادر على أ ุ يخلق م ث ل ุม وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน พระองค์คือผู้ทรงสามารถที่จะสร้างเยี่ยงพวกเขาและทรงกำหนดเวลาหนึ่งสำหรับพวกเขา โดยไม่มีการสงสัยใดๆในนั้น แต่พวกกระทำกลับดื้อดึงไม่ยอมรับนอกจากปฏิเสธศรัทธา กกุุลลลาอันนทมิูขซาอินรห تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية ا ل إ ن ف ا ก وكان الإنسان قتورا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากพวกเจ้าครอบครองคลังแห่งความเมตตาของพระผู้อภิบาลของฉัน เมื่อนั้นพวกเจ้าจะนวงเหนี่ยวมันไว้ เพราะกลัวการบริจาคและปรากฏว่ามนุษย์นั้นเป็นคนตรณีและ และโดยแน่นอนเราได้ให้สัญญาณต่าง ๆ อันชัดแจ้งก้าประการแก่มูซาดังนั้นเจ้าจงถามวงวานของอิสราเอลดูเถิด เมื่อเขามูซามาอย่างพวกเขา เฟรออนได้พูดกับเขาว่าโอ้มูซาเอ๋ย แท้จริงข้าคิดว่าเจ้าถูกเวทมนต์อย่างแน่นอนกล่าวลดอาลิมตมาอันซลฮาอุลาอิลลารับบุสสมาวาติวัลอัรดิลซาอิบ وإني لأظنك يا فرعون مذبورا เขากล่าวว่าโดยแน่นอน ท่านย่อมรู้ดีว่าไม่มีผู้ประทานสิ่งเหล่านี้นอกจากพระผู้อภิบาล แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อเป็นพยานและแท้จริงฉันคิดว่าแน่นอน ท่านโอเฟรอูนเอ๋ย เป็นผู้หายนะแล้วดังนั้นเขาฟิรอูนต้องการที่จะย้ายพวกเขาออกไปจากแผ่นดิน ฉะนั้นเราอัลลอฮ์จึงให้เขาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดจมน้ำตาย และเราได้กล่าวแก่วงวานของอิสราเอลหลังจากเขาว่า จงพำนักอยู่ในดินแดนนี้ ดังนั้นเมื่อสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกได้มาถึงเราจะนำพวกเจ้าทั้งหมดมารวมไว้ด้วยกัน และด้วยความจริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมา และด้วยความจริงมันได้ลงมา และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นผู้แจ้งข่าวดี และผู้แจ้งข่าวร้ายววกกกุุรรรออออาาาาาานนนนนนัััััััฟฮฮฮูููลลลลลิิตตมมสคซซซีและอัลกุรอานนั้นเราได้แยกมันไว้อย่างชัดเจน เพื่อเจ้าจะได้อ่านมันให้แก่ผู้คนฟังอย่างช้าๆ และเราได้ประทานมันลงมาเป็นขั้นตอนกุลอามินูบิฮิอาลาตุมินูอิน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะศรัทธาต่อมันหรือไม่ศรัทธาก็ตามถ้าจึงบรรดาผู้จะรับความรู้ก่อนหน้ามันนั้น เมื่อมันได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะหมอบราบลง พื่อกราบและพวกเขากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเรา ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ สัญญาของพระผู้อภิบาลของเรานั้นแน่นอนย่อมถูกนำมาปฏิบัติอย่างครบถ้วนและ และพวกเขาจะหมอบราบลงพลางร้องไห้และมันจะเพิ่มการสำรวมแก่พวกเขากุลิดุลลอฮะอวิดุลรห์มานอยมมาตฟะละุลอัสมาอุลฮุสนาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด พวกเจ้าจงเรียกอัลลอฮ์หรือจงเรียกอัลรอมานเถิดอันใดก็ตามที่เจ้าเรียกสำหรับพระองค์นั้น มีพระนามสวยงามยิ่งและอย่ายกเสียงดังในเวลาละหมาดของเจ้า และอย่าลดให้ค่อยเช่นกัน แต่จงแสวงหาลู่ทางระหว่างนั้นและ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งไม่ทรงเอาพระบุตร และไม่มีภาคีใด ๆ ร่วมกับพระองค์ในอำนาจ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ สำหรับพระองค์ให้พ้นจากความต่ำต้อย แต่จงให้ความเกรียงไกรแด่พระองค์อย่างถูกต้อง